kijana kikamwacha nyuma kijana yule alipoachwa nyuma thumma nazala ash-shab thumma nazala ash-shab ash-shab biqurbi hisnin min al-husul yule kijana alikwenda mpaka kwenye ngome miongoni mwa ngome zile akatua pale akawa yuko maeneo yale fadhananna annahu qad dhahaba liyaqdi hajata sisi wengine tukamdhania kwamba huyu kijana amekwenda kwa ajili ya kukidhi haja msafara unaenda kijana kabaki nyuma watu wote wakadhania kwamba ah, huyu yawezekana anatafuta sehemu ya kukidhia haja akakidhi haja kwa hiyo msafara ukawa unaendelea kijana yule lakinahu wabaina huwa fi tariq akiwa katika hizo njia za, za mangome hayo ya watu ya, ya manasar na watu wengine akiwa katika hizo ngome idh nadhara ila imra'atin minan nasara ghafla yule mwanamke yule bi yule kijana akamuona mwanamke katika manasara tandhuru min warai alhusun mwanamke yule alikuwa anatazama nyuma ya zile, nga, zile ngome yule kijana akamuona yule mwanamke bijamaliha uzuri wake na alivyopendeza yule kijana akamtazama yule mwanamke faashiqaha taallaqa biha akajikuta mapenzi yameingia kwenye moyo wake mafungamano ya kumtaka yule mwanamke yakaanzia pale kijana huyo aliyekuwa akiashiriwa kwa vidole jicho lake likaangukia kwa mwanamke katika manasara wa Kristo mapenzi yakaingia kwenye moyo mafungamano ya kuanza kumpenda yakaanzia pale thumma qala laha jambo la kwanza huwa linaanza ni alkalam maneno yanaanzia hapo yule kijana akamwambia yule mwanamke birumia kwa lugha ya kiroma kaifa sabilu ilaiki nawezaje kufika kwako huko uliko wewe huko kwenye ngome mimi niko barabarani huko qalat yule mwanamke akasema la sabila illa bidukhulika nasraniya hakuna njia ya kunifikia mimi mpaka uwe mkristo fa idha tanassarta ukiwa ni mnasara futiha laka albabu mlango wa hizo ngome utafunguliwa thumma akunu bintidhariki bintidharika kisha nitakuwa ni mwenye kukusubiria wewe kalimatun layyina maneno laini kabisa maneno ambayo yanakwenda kuigoma kuigonga ngome ya imani na ile ngome ya imani itakataa haya maneno maneno ambayo mtu ambaye ni abdun min ibadi rahman yaridhu anha mtu ambaye katika waja wa Allah akiyasikia anayapuuzia mtu ambaye ana mafungamano na Allah subhanahu wa ta'ala akiyasikia haya maneno anayakimbia na kuyatupelia mbali ghafla fatanassara shabu kijana akakubali kuwa nasara akabadilisha dini fa asbaha nasraniyan murtadda akawa ni nasara aliyeritadi lengo lake aufikie uzuri aliyoona kwa mwanamke yule thumma turiqa alhisnu faudkhila kisha ziligongwa zile ngome akafunguliwa mlango na akaingia yule kijana Al-Imam Ibn Kathir anasema mlango uligongwa ibn abdurrahim anasema mlango uligongwa na kisha yule kijana baada ya kushuhudia kwamba ni nasara ni kafira ni kafir mlango kafunguliwa kaingia ndani qala ibn abdurrahim faqadaina ghazawatina tukapambana tukamaliza vita vyetu huko tulipokwenda fi ashaddi ma yakunu min alghammi hazana lakini kwenye safari zetu tumejawa na huzuni mno kila mmoja kati yetu utulivu haupo kila mmoja kati yetu sisi nafsi yake haimpi kunako yule kijana warajana min asariyati tukarejea kutoka tulikotoka na ule msafara wetu wa nahnu lam yakul lana dhikrun illa dhalika ash shab hatukuwa na stori zozote tokea twende mpaka tunarudi stori zetu na mazungumzo yetu ni kuhusiana na yule kijana wetu ambaye tuliyokuwa tukimtazama kwa kheri na uzuri na alikuwa kweli kwetu sisi ni mzuri na alikuwa kweli kwetu sisi ana kheri lakini mazungumzo yetu yalikuwa yanazungumza nini walikuwa wanasema katika mazungumzo yao kaifa annahu zagha ba'da mahtada ni namna gani amepondoka amekengeuka baada ya kuwa alikuwa ameongoka wa kaifa annahu dhalla waqad rushida na namna gani amepotea na hali ya kuwa alishakuwa amepata mwongozo inawezekana vipi insanu taqiyun naqi mtu mcha Mungu anayebeba kitabu cha Allah aliyebeba faraidhu min faraidhi alislam amebeba nguzo katika nguzo za Uislamu bali sio hivyo afqahu nnas ni mwenye elimu kweli kweli yazighu bidhalika anaweza kupondoka kiasi hicho haya ndio alikuwa mazungumzo yetu asabana hamun shadidun wa jahadun atiyun tulipatwa na simanzi kali sana nafsi zetu hazitupi kwa kijana yule ndio yalikuwa mazungumzo yetu hayo baada ya muda anasema ibn abdurrahim waqad nadainahu tulipofika kwenye zile ngome waqad nadainahu bi'ala sauti wa huwa wa nahnu min wara'il husun tukawa tunamuita na sisi tukiwa katika nyuma ya zile ngome tunamuita ya fulan ittaqillah warji ewe fulan mrejeshe Allah subhanahu wa ta'ala irejeshe nafsi yako muogope Mola wako wewe lile unaolifanya haliridhii mola wako ittaqillah faqulna tukamwambia ya fulani madha faalat qiraatuka wanamwambia huko aliko kisomo chako kimekusaidia nini wa madha faalat salawatuka swala zako zimefanya nini wa madha faala siyamuka saumu ulizokuwa unazifunga zimekusaidia nini wa madha faala qiyamuka kisimamo chako cha usiku kimefanya nini wamadha faalat ilmuka, elimu yako imekusaidia nini wewe? Lakini pia wamadha faalat qiyamuka, kisimamo cha usiku, swaumu zile faraidi zako, ilmu ulizokuwa nazo, fiqhi uliokuwa nayo, uchamungu uliokuwa nao, vyote hivi vimefanya nini? Vimekusaidia nini? Ittaqillah, mwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Alichokuwa anawaambia aliwajibu na kuambia i'lamu tambueni anni nasitu alqur'ana kullah kika yangu mimi nimefikia kiwango cha kuisahau Qur'ani yote ma adhkuru minhu illa ayatan sikumbuki mimi isipokuwa aya inayosema rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum yaakulu wa yatamatta'u wayulhihimu al-amalu fasawfa ya'lamun hii ndiyo aya pekee yake ambayo nayo hisi ndiyo aya pekee yake nazozikumbuka rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin wanatamani wale ambao wamekufuru lau wangelikuwa ni waislamu dharhum yaakulu waacheni wale wayatamattau na wastarehe katika hii dunia wayulhihimul amalu na matarajio yao ya wadanganya na wachezea fasawfa ya'lamun watakuja kujua huko mbeleni ayuha nasu ibadallah qisatun kisa hiki ni kisa ambacho kimebeba ibratun adhima na kisa hiki kimebeba neema moja ambayo imemwaribu mtu katika istikama yake neema moja ambayo imesababisha Qur'ani aliyoihifadhi muda mrefu kuruka yote na kubakia aya mbili. Neema ambayo imemharibu aliyekuwa akitarajiwa na kheri kuwa ni mtu ambaye anaashiriwa kwa ubaya na kudhaniwa kwa ubaya. Neema ambayo imemfanya aliyekuwa ni mufrah inda nnas, ni mwenye kufurahikiwa mbele za watu, leo hii amekuwa ni mahzunun ni mwenye kuhuzunikwa yani watu wanamhuzunia kweli kweli wanaona huzuni kutokamana na hali aliyokuwa nayo wala wahia nayo ni neema nadhari ni neema ya kutazama macho neema ya macho aliyekuwa wakimtazama kwa khairi leo hii wanamtazama kwa shari neema ambayo imekwenda kuivunja vunja imekwenda kuivunja vunja ngome ya iman ngome ya Uislamu leo hii asbaha rajulu murtaddan wa kafira amefikia mtu kuwa ni kafir amefikia mtu kuwa ni murtad kwa kumtazama mwanamke jicho lake liliporuhusu kumtazama mwanamke jicho lile lilikwenda kubeba mahaba na ishqi na taalluq likabeba yale mapenzi na kuhamisha katika moyo moyo ulipovurugwa mapenzi yalipomchanganya falam yara lilislami shay'a hakuweza kuona thamani tena ya Uislamu walam yara lilqur'ani hadha hakufikia tena kuiona Qur'ani na hadhi walam yara lilfiqhi nadhara na wala hakuweza kuona fiqhi tena ina mtazamo elimu tena na mtazamo walam yara lilqiyami llaili khaufa hakuweza kuona tena kisimamo cha usiku kilimlea katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala basaruk nadharuk jicho lako mtazamo wako unaweza kuliharibu kubwa katika jambo ulilolihudumia ndani ya miaka ishirini ndani ya miaka thalathini enyi watu wa Allah subhanahu wa ta'ala نعمة البصر نعمة البصر كتك نعمة الناس وغيري ناس ولوهي نعمة يا ماشو نعمة يا كتزامة نعمة هي نعمة أمبايو إلى هتاجك ويفذي وكس وساوى والله تبارك وتعالى أعلم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار, ومعظم النار من مستصغر الشرر كل الحوادث matukio yote matukio yote unayofahamu wewe mabdauha fi nadhari chanzo chake kinatokamana na kutazama wa mu'dhamu nari na moto mkubwa unaojua wewe uliowaka min mustasghari sharari umetokamana na cheche ndogo sana za moto zilizoanza kam nadhratin fa'alat fi sahibiha ni ngapi ni mangapi katika matazamo ni macho mangapi fa'alat fi sahibiha vimemfanyia mtu wake ni mangapi katika matazamo jicho lako limekuathiri wewe limekudhuru wewe ni mangapi katika macho ambayo yamemdhuru mtu tena macho yale yamemdhuru mtu bila kausin wala watari bila ya kutumia upanga wala kutumia mshale wala kutumia silaha yoyote macho haya ndugu zangu enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala imekuja hadithi inda al-Imam al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha ibtalaytu 'abdi bihabibatayhi pindi nitakapompa mtihani mja wangu kwa kumkosesha vipenzi vyake viwili thumma sabara kisha akafanya subira awadtuhu aljanna nitambadilishia na kumpa pepo mje ambaye nitakayemtahini kwa kumkoseshea vipenzi vyake viwili ai ainain kwa maana macho yake mawili nikamwondoshea akawa ni kipofu awadtu thumma sabara kisha mtu huyu akafanya subira na hayo macho kwamba yeye haoni hatazani hana uwezo wa kutazama hajui rangi hamjui fulani mpaka anakuwa mtu mzima hamjui baba yake yukoje thumma sabara kisha akasubiri mtu huyu awawtuhu ljanna nitambadilishia huyu mtu na kumpa malipo ya janna nayo ni pepo lakini pia alimamu lbukhari rahmatullahi tabaraka wataala alayhi anasema pia kwa hadithi ya Huraira Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-ainani tazni macho mawili bwana nayo yanafanya uzinifu al-ainani tazni macho mawili nayo yanafanya uzinifu wa zinahuma an-nadhar na zina ya macho mawili ni kutazama alqalbu yahwi wa yusaddiquhu au yakdhibuhu alfarj moyo utaingia matamanio kisha utupu utalitekeleza au utalikadhibisha na Mola Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake jambo la macho pia hajaliacha kuizungumzia hii neema ya kutazama neema ya macho Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha ndani ya Qur'an kwamba miongoni mwa neema ambazo mwanadamu ataulizwa nazo miongoni mwazo ni neema ya macho inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula masikio macho moyo vyote hivi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala vitakuwa ni vyenye kuulizwa lakini sio hivyo tu Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha ndani ya kitabu chake ya kwamba siku ya kiyama katika mitihani watakayoipata wanadamu katika mambo atakayofanyiwa mwanadamu ni pale ambapo mdomo wake utafungwa kisha hiki kiwiliwili chake kiwiliwili chake kila kiungo katika viungo vyake kitakuja kumtolea ushahidi na miongoni mwa vitakavyomtolea ushahidi ni macho yake haya macho yalitazama kitu gani يقول مولى جل جلاله الله نسمع حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون siku ya kiyama watu watakapofikishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala viungo vitakapoanza kutoa ushahidi shahida alaihim samuhum, masikio yao haya yatatoa ushahidi nini yalisikia, wa absaruhum, na macho yao pia yatatoa ushahidi nini yaliona, wa juluduhum, na kiwiliwili chote kwa ujumla nacho kitatoa ushahidi bima kanu yamalun, kwa yale ambayo wanadamu waliyotenda Mwanadamu atakapoona jicho lake, atakapoona pua lake, na atakapoona kiwiliwili chake kinamtolea ushahidi atashangaa na kusema waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina mwanadamu ataviambia viwiliwili vyake leo hii mbona nyinyi mtolea ushahidi hali ya kuwa mlikuwa hamzungumzi lima shahidtum alaina qalu antaqana llahu alladhi antaqa kulla shay viungo vitasema ametuzungumzisha allah ambaye ana uwezo wa kuvizungumzisha kuzungumzisha kila kitu na filmustadli imami ahmadi katika musnad ya Imam Ahmad imekuja riwaya kiungo cha kwanza kitakachoanza kuzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kiungo cha kwanza baada ya mdomo kuwa umefumbwa alfakhidhu ni paja hili litaanza kusema kiungo cha mwanzo kitakachoanza kukutolea ushahidi kile ambacho kitakachokuwa cha mwanzo kuzungumza litakuwa ni alfakhidhu ni paja lakini enyi waja wa Allah subhana Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani pia amewaambia waumini wanaume na waumini wanawake juu ya kuinamisha macho yao juu ya kuinamisha macho yao waqul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wayahfadhu furujahum dhalikum adhalika azka lahum Allah anasema sema Muhammad waambie waambie waumini ambao ni wanaume وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم wainamishe macho yao wasitazame muharramat dhalika azka lahum hilo kwa wao ni takaso litakalotakasa nafsi zao lakini pia alipokuja kwa wanawake pia aliwaambia waqul lilmu'minati yaghuddu min absarihin ويحفظن فروجهن nao pia wanawake wameambiwa yaghdhubna min absarihin wainamishe macho yao himizo la Allah subhanahu kuonyesha neema hii ina utaratibu wake macho haya ambayo tuko nayo Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala ameyawekea wakati mzito, ameyawekea utaratibu mkubwa. Kwa kuto kuufuata utaratibu huo, kuna madhara yanaweza yakampata mtu. Lakini pia enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hata watu wetu wema waliotangulia as-salafu salih na walikuwa wanaijua neema hii na walikuwa wanaichunga neema hii kwa kweli hadha tabi'iyul jalil huyu hapa atabi'i al-jalil wa huwa min ahli al-kufa ni katika watu walioishi miji ya kufa sahaba عبد الله بن مسعود عليه بيانا عبد الله بن مسعود عشرين عاما مياك 20 اليكا تشيني يا عبد الله بن مسعود اكيسوما كوكي نيني الربيع ابن حسين رحمه الله تبارك وتعالى عليه كان مشهورا mtu huyu alikuwa كنا mashuhuri kwa jamii jamii ilikuwa inamuita kipofu wala miakun na asili hakuwa ni kipofu lakini jamii ilikuwa inamwita yeye ni ama ni kipofu lishiddati ghadhihi lilbasar kwa namna ambazo alivyokuwa ni mkali katika kuinanisha macho yake lakini sio hivyo tu enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala huyo Amru ibn Murra Amr ibn Murra ni katika matabi'i tena wakubwa huyu wanasema nadhartu ila imra'atin fa'ajabatni nadhratun wahida mtazamo mmoja wa kumtazama mwanamke au kutazama chochote katika muharamat yadhuruka wa tadhuruk inaweza ikakudhuru likakuletea balaa anasema huyu amr ibn umayya amr ibn murra rahmatullahi alayhi nadhartu ila imra'atin nilimtazama mwanamke fa'ajabatni akanifurahisha yule mwanamke kwa maumbile yake kwa rangi yake kwa namna alivyo kwa mtembeo wake faajabatni alinifurahisha yule mwanamke anasema fakuffa basari pale pale mola wangu subhanahu wa taala akanipofusha macho yangu lakini yeye alipoona macho yake yamepafuka akawa haoni hakumdhania mola wake vibaya qala nasema laalla an yakuna kafaratan li huenda hili la mimi kuwa ni kipofu ni kifutio cha dhambi langu hilo la kumtazama mwanamke na kumtamani enyi wajua allah subhanahu wa taala nematu alainain neema ya macho mawili inahitajika tuihifadhi kisawasawa mola wetu subhanahu wa taala kama alimwambia mtume wake asiziangalie neema za watu wengine akafikia kuzitamani asiyaangalie mapambo ya watu wengine namna fulani na allani alivyokunjuliwa namna fulani na allani alivyopewa wasaa asiangalie hayo asiangalie starehe za watu wengine kama mtume aliambiwa asiangalie vitu ambavyo ni mubahi ni vitu ambavyo ni halali unasemaje kwenye amri ya jicho kwenye kuangalia mambo ya haramu قال سبحان الله لما بيه متومي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرت الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى نعم ما سأل الله كوافهم لي وينجيني ما سأل الله كوافهم لي وينجيني كما الله كم رزق فلاني mke mzuri mwenye kupendeza Allah kamruzuku fulani mke wake au mume wake ni katika watu ambao wenye kujitahidi katika mambo fulani Allah anamwambia mtume wake wala tamuddanna ainaika usilirefushe jicho lako usipeleke macho yako kutazama ya watu hayo tuko hatukuwapa hao linaftinahum fi hayekuwa isipokuwa ni kwa ajili ya kuwapa fitina ndani yake usiangalie hayo unasemaje kwenye mambo ya haramu mula wako atakuachaje alaika bibasarik chunga kabisa chukua tahadhari na macho yako kwenye mali za watu chunga macho yako kwenye familia za watu chunga macho yako kuwatazama vijana wadogo ambao ni vijana wanaopevuka wadogo wadogo kuwatazama tu salafu saleh walikuwa wanaogopa kuwatazama vijana hao bali familia za mtu mwanamke apitaye nje na vinginevyo katika simu zetu. Yote hayo ni kwa sababu watu wanayatazama na kuyaingilia, hawajajua khuturatul basari, hatari ya neema hii ya macho. Mtu asipochunga neema hii, yatamkuta aliyomkuta huyu kijana aliyehadithiwa na Ibni Abdirrahim kwa macho yake mawili na neema alizomiminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala qari'u lilquran ni msomaji wa Qur'an afqahu an-nas ilma ni mwerefu zaidi kwa watu wote katika ilmu wa afradhu an-nas faraidha tena ni mtu ambaye alikuwa anajua ilmu ya mirathi kuliko wengine lakini sio hivyo tu yusharu ilaihi bilbanan anaashiriwa kwa vidole ni kijana alikuwa ni kijana mzuri kijana alikuwa ni kijana ambaye ana kheri kwenye jamii lakini lahu lakini kijana huyu alipolichukua jicho lake na kumtazama mwanamke wa kinasara alipomtazama faashikaha wataallaqa biha akamtazama yule mwanamke mapenzi yakajaa kwenye moyo wake kilichofuatia tanassara wartadda wakafara kafara fi dinillah akawa mnasara akaritadi na akawa ni kafirun katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bisababi albasari kwa sababu ya macho macho yetu haya hii ni neema tunahitaji kuihifadhi tusipoihifadhi tutaingia katika madhambi sawa sawa kwenye simu zetu sawa sawa kwenye majumba yetu na sawa sawa barabarani a'tu tariqa haqqahu zipeni njia haki zake atakayepita mbele yenu mkiwa mmekaa barabarani fa'atu haqqahu mpeni haki yake anapopita wasalimie atakapowasalimia mumjibu watakapopita watakaopita inamisha macho yako lakini pia jitahadhari na kuyaingilia yale ambayo yanayomuudhi Mola wako subhana katika maasi mabaya kwa sababu mambo hayo lazima yakuletea athari mbaya mbele yako na ndugu zangu insha Allah tabaraka wa taala tutakuja katika hutuba inayofuata kuangalia thamaratul basari matunda ambayo Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala ameyataja ndani ya Qur'an na ya Sunna yanayopatikana kwa mtu ambaye anachunga macho yake anachunga macho yake katika kutazama mambo ya haramu, mambo ya haramu, akawa ameelekeza macho yake kwenye mambo ya halali, ameyaweka macho yake kwenye mambo yanayomridhisha Allah subhana, mtu huyu anapata matunda gani? Anapata faida gani? Na vile vile upande wa pili, yule ambaye hachungi macho yake, hana mipaka ya macho yake, anatazama chochote ni hasara gani atakayoipata mbele Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma اللهم انفعنا بما قلنا ilma Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين